вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці нехта з беларускіх паэтаў сказаў што ўсе свае шматтомнікі памяняў бы на адзін адзіны богдановічоў вянок у Цікава, што кніга сімбаль, якую рыхтавалі да друку супрацоўнікі віленскай газеты наша ніва, не задумлялася імі як галоўная паэтычная кніга на ўсе часы. Безумоўна, сакратар рэдакцыі Вацлаў Ластоўскі адчуваў, што мае справу з высокай паэзіяй, але рабіў зноску на тое, што высокая паэзія ці невысокая, вырашаць гэта мусіць час. Дарэчы, і ў самой рэдакцыі нашай нівы не ўсе расцэньвалі вершы Богдановіча як адпаведныя свайму часу. Таму кніжка далёкага яраслаўскага паэта нагружалася дадатковымі атрыбутамі. Уласна і вянком яе назваў сам ластоўскі. На асобнай старонцы ластоўскі расшыфраваў вянок на магілу палуяна аддаючы такім чынам даніну памяці Сергею Палуяну, беларускаму адраджэнцу, які загінуў тры гады таму і горыч страты, якога была яшчэ вельмі балючая ў нашаніўскім асяродку. Як піша паэтка і даследніца Данута Бічэль, вокладку кнігі ластоўскі упрыгожыў дзіцячым малюнкам, які меў у сваёй калекцыі, а на шмут з тытуле змясціў герб завішаў лебедзь у вянку на знак удзячнасці фундатарцы магдалене радзівіл як бачым дадатковых функцыяў якія маглі б супакоіць скептыкаў што да ўласна паэзіі кніга мусіла выканаць шмат у верагодна гэта павінна было паўплываць і на вызначаны наклад 2000 асобнікаў цяпер мы разумеем што ў якой бы форме не з'явіўся першы і адзіны зборнік вершаў пахдановича гэта ніякім чынам не змяніла б ягоную ацэнку самому богдановичу маладому і цяжка хвораму ягоны вянок на смяротным ложку замяніў блізкага чалавека у краіне светлай, дзе я ўміраю. У белым доме ля сіняй бухты я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты. Гэтымі радкамі Масіма Богдановича імя ягонага выдаўца Марціна Кухты назаўсёды было ўпісанае ў беларускі культурны кантэкст. Ведаючы, аднак яшчэ са школы імя легендарнага друкара, мы звычайна нічога не зможам сказаць пра кухту рэальнага гістарычнага персонажа. А калі звяртаемся да энцыкляпедыяў і ўспамінаў, дык трапляем у свет парадоксаў, асабліва дзіўных згледзяшча рэаліяў нашага сённяшняга жыцця. 1906 год вільня цяперашні вільнюс горад яшчэ не літоўскі не польскі не беларускі не расейскі і не габрэйскі але адначасова усіхны такі сабе кацёл народаў і культур вір людскі у сталіца некалі слаўнага вялікага княства літоўскага а сёння губернскі горад расійскай імперыі і ў больш шырокім сэнсе цэнтр северо-западнага края у Вось жа ў гэтым веры запачаткоўваецца станаўленне дзвюх нацыяў, якія аднолькава жадаюць бачыць у вільні сталіцу сваіх будучых нацыянальных дзяржаваў. Гэта беларусы і літоўцы. Другія пераважна прадпрымальнікі і палітыкі, першыя рамантыкі і паэты. Ліхтарняў блеск у сіняй вышыне, вітрынамі зіяючыя крамы, кавярні, мора вывесак, як плямы анонсы і плякаты на сцяне. Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне. Снуюць хлапцы, суючыя рэклямы, разносчыкі крычаць ля кожнай брамы, грук, гоман, гул, усё ракой імкне а дальше за радам каслям бардаў банкаў агнівакзалу павадка хурманкаў веры людзей сіпячы паравоз зялёны семафор пакгаус склады заводаў комены пад цьмой нябёс о гораду чароўныя прынады літовец марцін кухта альбо Марціна Скукта па-літоўску, адкрыў сваю друкарню ў вільні ў 1906 годзе. Ужо праз месяц у ягонай друкарні пачынае друкавацца штотыднёвая беларуская газета наша ніва. Прадпрыемства набірае абароты. Дзясяткі брашураў, пераважна сельскагаспадарчыя тэматыкі, чытанкі для дзяцей, календары, наступнае знакавае выданне ў гэтым патоку друкаванай прадукцыі вянок у 1913. -м. Яшчэ праз 5 гадоў у 18 беларуская граматыка для школ Бранислава Тарашкевіча. Тая самая Тарашкевіца, што і сёння змагаецца за свае правы. Падай ужо гэтых трох выданняў хапіла б, каб залатымі літарамі ўпісаць імя Марціна Кухты на скрыжалі беларускай гісторыі і культуры але ж пры гэтым мартина скукта заставаўся сведамым літоўцам што праўда рэальная канкурэнцыя паміж беларусамі і літоўцамі пачнецца крыху пазней пакуль жа ўсе ахопленыя адзіным светлым адраджэнскім парываннем марцін кухта працуе на беларушчыну зусім не таму што гэта для яго выгадны бізнес архівы рэдакцыі нашай нівы сведчаць пра тое што газета найчасцей друкавалася у у доўг. Вы слухаеце радыё свабода. Сёння ў перадачы вострая брама мы адзначаем 90-е ўгодкі вянка, адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Макссіма Богдановича і згадваем пра легендарнага віленскага выдаўца Марціна Кухту. Музыка літаральна сёлета стала вядома што ў прыродзе існуе родны ўнук марціна кухты гэта сын дачкі друкара эдмундас манставічус які жыве дзесьці за коўнам або па-літоўску каунасам першы і зусім выпадкова са спадаром эдмундасам пазнаёміўся валянцін стэх ініцыятар сучаснага віленскага беларускага адраджэння паколькі я цяпер займаюся пытаннямі кампенсацыі ахвярам другой сусветнай вайны з боку германіі то аднаго разу лёс звёў мяне са спадаром эдмундасам манставічусам які як высветлілася падчас вайны быў у нямецкім канцэнтрацыйным лагеры ён быў тады малым падлеткам іх разам з сям'ёй вывезлі ну і слова за словам мы неяк з ім так разгаварыліся бо гэта вельмі такі камунію кабельны э, прыемны чалавек ну і ён э, неяк спытаў мяне а хто ты маўляў па нацыянальнасці я кажу беларус Тады ён э, сказаў, што мае ў хаце даволі багатую бібліятэку і ў гэтай яго хатняй бібліятэцы ёсць кніжкі ў тым ліку і на беларускай мове. Я ў сваю чаргу зацікавіўся, адкуль гэтыя кніжкі маглі ў яго з'явіцца. Ён кажа, мой дзед быў выдаўцом і ён э, выдаваў кніжкі на розных мовах, у тым ліку і на беларускай. А як ваша газета прозвішча? Ён кажа кухта, я кажу марцін, Ён кажа марцін. Ну і такім чынам я і даведаўся, што яго дзед быў якраз вось тым славутым марцінам кухтай. Цяжка ўстояць перад спакусай сустрэцца з унукам легендарнага марціна кухты. На указаны валянцінам стэхам адрас адправіліся мае калегі Тацяна Сапач і сяржу квітушка. У выніку атрымаўся такі вось сюжэт. Ці рамен што ты спаўся? Ва, матуте ее снапас, спарнас. Это уж помирая птушка. Бачатся ейные крылы. И она помирая, але застается маленькая птушанятка. Еще не оперная, слабое. А вот птушанятка выросла. Перетворилась у великого птаха. Бачатся моцные ноги, кипцюры. Птах стоит на том месте, где неколи помирала птушка. И он уже готовый узняться в ушиню. з энцыкляпедыі літаратуры і мастацтва беларусы. Кухта Марцін Михайлович, гады жыцця 1875-1942. Друкар, выдавец кніг на беларускай мове. У 1906 годзе заснаваў у вільні друкарню з правам выпускаць кнігі, газеты і часопісы на еўрапейскіх мовах kokios, kokio turinio knygos būdavo. Kūnas miršta, bet dušia gyvena. Vos takogas miestų knygai buli populiarnai ir vydavalysi. Хоть цела умирая, душа живе. Друкарня Мартина Кухты. 1906 год. Это одразу после отраджения литовского друку. Че той поспалдос отгорим pati pradžia, kurią aš žinau, tai jį kažkur tai... Калі браць ад самага пачатку, дык гэта прыкладна 1890 год. Ён пачынаў сваю кар'еру працуючы наборшчыкам у Петербургу, у друкарні. Меў юнак светлую галаву, быў, можна лічыць, абстынентам, то здолеў сабраць ладны капітал. Разам з вілейшасам яны закупілі паліграфічную тэхніку і перавезлі ў вільню ir jie šitą viską perkelė į Vilnių. Kuktos ir Vileišio. Друкарня кухты і вілейшы сок у параўнанні з іншымі была больш палітычна арыентавана. Даведка з энцыклапедыі друкарні ў літвы. У сакавіку 1906 году Марцін Кухта атрымаў дазвол на адкрыццё ўласнай друкарні. Яна размясцілася на вуліцы універсітэцкай 4. Лічба работнікаў друкарні ў розныя гады вагалася ад 15 да 21. Былі закупленыя шрыфты ад Лемана і Ольгербранда агульнай вагою больш за 300 пуду. У траўні 11 году друкарня перамясцілася на вуліцу Туторю 20. З энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі. 10 лістапада 1906 году у друкарні Марціна Кухты выйшаў першы нумар газеты «Наша Ніва». Марцін Кухта друкаваў творы Багушевіча, Багдановіча, Коласа, Цёткі, Буйло і іншых беларускіх пісьменнікаў. Беларускія календары, зборнікі, спеўнікі. Палайкідава і рішус су Балтарусь хочу сувязі тагачаснай беларускай інтэлігенцыі ўзніклі не так сабе дзядуля быў звязаны з беларусамі праз жанчыну так так моя бабуня яна была з музуроў але з беларускім дамешкам бацька быў музуром палякам а маці бабуня з беларусам мой бацька таксама жартаваў у цябе сын 25 процентаў беларускай крыві юмора два Паводле энцыклапедыі друкарню літвы. У паваенныя гады арыентаваныя на друк літоўскіх выданняў паліграфічнае прадпрыемства кухты зазнае пераслед з боку польскіх уладаў. Пашкуе дзядука здарколка. Пасля таго дзяду яшчэ нейкі час трымаўся ў вільні, але ўжо рабілася штораз цяжэй і цяжэй. І тады ён вырашыў пераехаць у коўню. У коўні марцін кухта працягвае сваю друкарскую дзейнасць. Ягоны ўнук прыгадвае, што ковенская друкарня дзеда была побач з домам, дзе яны жылі на вуліцы мішку. Дзед з бабуляй узялі Эдмундаса да сябе пасля раптоўнай смерці сваёй адзінай дачкі ягонай маці. Малому было ўсяго два з паловай гады, і дзед стаў для яго і апекуном і настаўнікам і сябрам. Кайбыш магусіс было уж да раз. Як чалавек ён быў закрыты. Пра сябе ніколі нічога не распавядаў. Калі патрэбна было пра што даведацца, дык цяжка было з яго выцягнуць. Лабай сумку будавыя штраўкі. Viską, viską žinau. Todėl, kad visą laiką jokas. Про свайго дзядулю я ведаю ўсё абсалютна. Мама моя памерла ў 1929 годзе, а я нарадзіўся ў 27. -м. І я пасля мамінай смерці гадаваўся ў дзядулі з бабуняю, жыў з імі лічыце да сямі гадоў. Памятаю, што мы жылі на лясной вуліцы ў коўне, недалёка ад дзедавай друкарні. Унук пана Марціна кухты шануе памяць свайго дзеда. Гэтая памяць не толькі дзіцячыя згадкі ці пасля здабытая інфармацыя пра ягоную дзейнасць. Шанаванне памяці дзеда і ў той любові да кнігі, якую спадар Эдмандас называе невылечнай хваробаю. Ягоная прыватная бібліятэка гэта багацейшы збор твораў на самых разнастайных мовах. Ён мог адмаўляць сабе ў самым неабходным, але не ў кнігах. Пашкуціня я вось Апошнюю сваю бібліятэку трэцюю паліку я сабраў не так даўно. Далучыў да ранейшых кніг дзядуля ў кнігазбор, тое, што засталося мне ў спадчыну. Як прыюмгаў прыюмгаў. Ён ніколі не быў адкрытым дысідэнтам. Ягоны супраціў савецкай уладзе меў свой асаблівы характар. Улада прадпісвала сваім паслухмяным прыхільнікам туляцца па цесных хрушчобах, а ён тым часам сам сваімі рукамі будаваў думку такі, які адпавядаў ягоным, а не улады уяўленнем пра людскае жытло. У гэтым доме ёсць месца і для улюбёных кніг, і для калекцыі твораў з дрэва, якая папаўняецца з кожнай новай ягонай вандроўкай у лясны гушчар. Мабыць, не так мянука сісі. Вось тут, бачыце, застаўся каменьчык. Карані дрэва раслі, дужэлі, а ён патроху трапіў паміж іх, так і застаўся. Гэтую працу я назваў па-расейску. Русішкай сукін пацэлуй. Ну, ма Ну праўда ж глядзіце вось адзін сабака, а вось другі адному вуль як падабаецца як той яго цалуе. Ягоная любоў да прыроды толькі на першы пагляд супярэчыць ягонаму прафесійнаму выбару хіміі. Сфера робленага сінтэтычнага штучнага толькі падагравала успадкаваную ад дзеда цікавасць Эдмундаса да ўсяго сапраўднага. У вялікім прыгожым доме законам яны жывуць цяпер удваіх з жонкай. Жыццё гэтае нетаропкае і бадай трохі старамоднае, як на сучасны пагляд. Кнігі, здымкі, успаміны, дрэвы, камяні глядзець, як укрываюцца квецінню дрэвы, слухаць птушыную гаворку, чакаць восені і разумець, што ёсць галоўнае. Тацяна Сапачы і сяржу квітушка наведаліся ў лясны гушчар за коўнам, дзе ў сваёй уласнай сядзібе жыве Эдмундас Манставічус, родны ўнук легендарнага беларускага друкара Марціна Кухты. вы слухаеце радыё свабода сёння ў перадачы вострая брама мы адзначаем 90е угодкі вянка адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Масіма богдановича і згадваем пра легендарнага віленскага выдаўца марціна кухту у Такім чынам Марцін Кухта быў свядомым літоўцам. Але пры тым ён быў, скажам так, таленавітым прадпрымальнікам, якому не чужая рамантыка нацыянальнага адраджэння ў чыстым выглядзе, ці то літоўскага, ці то беларускага. На пачатку мінулага стагоддзя вага першага і другога у вільні была аднолькавая. У адрозненне ад беларусаў літоўцы хутчэй палітызаваліся, хутчэй рабіліся прагматыкамі у адрозненне ад беларусаў яны пакінулі гісторыі шмат сваіх групавых фотаздымкаў, на якіх аднак марціна кухты няма. І цяпер я зноў вяртаюся да згаданага парадоксу. Відавочна, што заслугі сведамага літоўца кухты перад беларускім адраджэннем шматкроць больш важкія, чым перад адраджэннем літоўскім. Трэба, вядома, улічваць розную дынаміку і розны характар гэтых адраджэнняў беларуская бадай так і не ператварылася ў дзяржаўную палітыку нават пасля здабыцця незалежнасці так і засталося справаю энтузіястаў літоўская яшчэ да здабыцця незалежнасці больш нагадвала дзяржаўную палітыку чым эмацыйнае парыванне падзвіжнікаў беларуская скрозь мультыкультурная гатовая ўбіраць у сябе многія знакавыя імёны нягледзячы на кроў, што цячэ ў жылах героя. Літоўская больш замкнёная, пераборлівая і рацыянальная. Беларусы раскрываюцца і ідуць на свет цэлы. Літоўцы замыкаюцца і выразна адрозніваюць сваіх і чужых. Беларусы маглі б назваць літоўцаў прагматычнымі, а літоўцы беларусаў наіўнымі. Вось жа Марцін Кухта, як дзяяч, сфармаваўся ў той час, калі наіўнымі і аднолькава рамантычнымі былі абодва адраджэнні. Калі ўсё толькі-толькі пачыналася, калі натхнёныя бязмежнымі перспектывамі пецярбургскія студэнты вярталіся дадому у вільню, везучы з сабой фантастычныя пляны для сваіх народаў і будучых дзяржаў і цяжка было паміж іх адрозніць, хто беларус, а хто літовец. Музыка калі не лічыць процьмы тых сельскагаспадарчых прашураў і плякатаў, у тым ліку і па-літоўску, дык найбольш знакавыя літоўскія дасягненні друкара належаць да 1918 году, калі вільня была акупаваная немцамі. Тады Марцін Кухта друкуе першую літоўскую паштовую марку бясклею і, акт незалежнасці літвы у газеце летувоз айдас апошняя публікацыя часткова канфіскаваная немцамі і з'яўляецца фактычна абвяшчэннем гэтага акту вось падай і усе знакавыя літоўскія дасягненні якія замацоўваюць згадку пра кухту у літоўскай гісторыі у варта параўнаць гэты даробак з гадавікамі першай беларускай газеты і з першай беларускай храматыкай з вянком Масіма Богдановича і з той са школы вядомай кожнаму беларусу страфуй пра кнігу з друкарні пана Марціна Кухты. А калі дадаць, што менавіта ў той друкарні запальваліся зоркі першай велічыні беларускай літаратуры, дзе выходзілі кнігі Багушевіча, коласа, цёткі, ядвігенаша ды ціня ўсіх клясыкаў нашаніўскай пары. Але на віленскім будынку, дзе некалі запальваліся гэтыя зоркі, няма мемарыяльныя табліцы. Сюды не прыходзяць турыстычныя экскурсіі, дый ведаюць пра колішнюю друкарню хіба што некалькі спецыялістаў. Што лішні раз сведчыць пра розную вагу друкара ў беларускай і літоўскай традыцыях. Для літоўцаў кухта прадпрымальнік, які спрыяў нацыянальнаму руху для беларуса ўжо культурны герой на ўсе часы пытанне пра тое ці разумеў гэта сам легендарны друкар ці згадзіўся б з такой ацэнкай і як бы да яе паставіўся застаецца пакуль таямніцай у